Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş Avrupa'dan soruyor. Duel İskandinaviye dediğimiz bu İskandinavi devletler e, İsviç, Danimarka, Norveç vesaire o tam kutup dedikleri Güney Kutup'ta orada. Soruyor diyor bizim burada e, günümüz çok uzundur. Gece birkaç saattir helak oluyoruz. Ne yaparım biz oruç tutarım mı tutmayalım mı? Bunu soruyor. Tabi bu e, büyük bir e, fitnedir. Çünkü bu konuda e, çok arkadaşlar var. Oradaki Müslümanlar büyük bir fitneye düşmüşler. Bir kısmı dur olanın bir kısmı iştihad ediyor. Nefsine kolay geldiği fetvalardan arıyor. Hatta bizi arayıp diyorlar bize fetva verdi alimler. E, biz Suud'a göre olabiliriz. Suud yani Mekke'ye göre e, oruç oluruz. Çünkü bizim gecemiz birkaç saattir işte işimiz var, yoruluyoruz vesaire. Bunun cevabı nedir? <clears throat> Bunun cevabı inne o alimler bu konuda anlaşmışlar. Kimin gece ile gündüzü belli ise olacaktır. Velev ki gündüzü çok uzun olsa 21-22 saat bile olsa Yeter ki gün batışı belli, gün doğuşu belli. Ne olacaktır bu? Oruç olacaktır. Bu, bu budur. Yani bunun üzerine icma var. Bunun üzerine ittifak var. E, dört mezhebin arasında. Eğer ister gecesi uzun olsun ister gecesi kısa olsun. Bazı şehirler var. Kışın mesela gece çok uzundur. Gündüz çok kısadır. Bazının da gündüzü çok uzundur, yazın gece kıssadır. Burada ne yapacaktır? Gece gündüz oldu ona göre beş vakit namazını kılacaktır. Burada eğer gece gündüzü belli değilse, mesela gün batmıyorsa, mesela e, ülke var altı ay, dört ay gün batmıyor. dört ay, altı ay gece, altı ay e, gündüz bu ülkelerine yapacaklar? En yakın ülkelerine, kendilerine en yakın ülke yok Mekke'ye atlayacaklar. Kendilerine en yakın ülkeye göre ne yaparlar? Kıyas yaparlar. Evet. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleni alimler tabi Resulullah'tan almışlar bu iştihadlerini. Hiçbir alim kendi başına bir şey söyleyemez. Söylese de Delil yok ise kıyas yapar, ölçülerden alır, dini ölçülerden. İşte burada bu konuda da iki mesele var. Birincisi dedik tamamın kılacak, ikincisi kıyas yapacaktır. Tamamın kılmak için nerede madem güneş var çıkıyor, güneş var batıyor, o zaman üç saat olsa beş beş vakit namazı bu 3 saatin arasına sıkıştıracaksın. Çünkü ayet-i kerimede İsra surasında 78. ayette Rabbil alemin ne söylüyor? Diyor اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ Namazı dülûk şems gün çıkarçan gün doğ batana kadar. Sonra Nisa 103'te ne buyuruyor? İnne salate kâne alel mu'minine kitaben mevkuta. Bu yazılı bir kitaptır. Namaz bitmiştir. Namaz namazdır. Ne zaman kılınır? Güneş doğduğundan battığına göre. İster bu iki saatte doğsun batsın fark etmez. Eydir bu güneş doğdu, battı. Bu ara iki saat olur, üç saat olur, on iki saat olur. on altı saat olur, yirmi saat olur. Fark etmez. Bunu nasıl bileceğiz? Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde açıklamış. Mesela Müslüm hadisine göz atsak. Dur vakta zuhri izâ zâleti şemsi ve kâne zilli racülü ketûlihi mâ lem yahzaril asr. Önle vakti ne zamandır? Gün tam ortaya gelir, biraz kayar. Ha? Önle vakti girer. Yani biraz kaysa ne olur? İnsanın gölgesi, gölgesi ne olur? Bir kendi kaderici olur. Ne zamana kaderdir? İkindiye kadar. Vaktil asır ne zamandır? Vaktil asır gölce pardon vaktil asır gölce bir insanın gölgesi kadar olacak. Yani bir buçuk bazı mezheplere göre. Gün önle ortadan biraz kaydı bir insanın gölgesine kadar önle vakti sonra çindi vakti girer. Çindi vakti ne, ne zamandır? Vaktul asri ma lem tasfar şemsu. Güneş sarı olana kadar. Sarı oldu karahiyet vakti girer. Ne zaman Maghrib, Salatül Maghrib akşam namazı girer? Gün battığında. Gün battı ne zamana kadar? İşeye kadar. Eşenin vakti ne zamandır? Eşenin vakti ve vaktu salatil işai ila nusfil leylil avsati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vaktu salatil maghrib maghrib namaz ma lem şefak günün battığı yerde o kırmızılık gitti işe zamanı girer. İşe zamanı ne zamandır? Gecenin ortasına kadar. Ve vaktu salatu subhi min tulu'il fecri ma lem tatlu'uş şems. Fecir birinci dedik, fecri sadık zamanında güneş doğana kadar fecirdi. Eğer güneş doğdu fe izâ tala'aş şemsu femsik anis salâ fe innâ Karneyni şeytan. Hadis Müslüm'de geçiyor. Buradan alimlerine istimbat ediyorlar. Buradan alimlerin istimbatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın vaktini güneşe göre belirlendirmiş. O 3 saat olsun, o 20 saat olsun o namazı oradan çıkartırız. Ama oruca gelirken oruç da bir mükellefin üzerine bir musulman mukim, mükellef olduğunda, balık çağındaysa ise onun üzerine vaciptir. Caiz değil güneşin e, e, fecri sadıkın çıkışından güneşin batışına kadar yemek, içmek, cinsel ilişkiye girmesi haramdır. Çünkü ne diyor Allah Teala? <clears throat> Bakara 187'de ve kulu veşrabu hatta yetebeyin lekum haytul ebyadu min haytul azwadi min el fecr. Thumma etimmu siyame ilelleyl. Yiyin için tabi ye iç cinsel ilişkide dahil. Ne zamana kadar? Fecri sadık. Kaytul ebyad fecri sadık. Çıkana kadar. Sonra etimmul leyle sıyame ilelleyl. Ne zaman? Gün do batana kadar. Eğer kim aciz ise soğumdan dedik hastaysa seferdeyse başka günler var. O da Bakara 85'te. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Başka bir cümle var. Ama bir tane hastaysa Allah Teala emretmemiş hasta kendine aziyet versin. Bakara'nın surasında son, son surasında 286 La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah ne yapar? İnsanın kendi gücünden, takatinden fazla teklif yapmaz. Diğer Hac surasında 78'de وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Dinde zor, zor yapmadığınız şeyleri Allah Teala emretmemiş. Onun için kim hasta ise, hasta ise, zor durumdaysa ne yapacaktır? Oruç tutacaktır. Sabah kalktı, nere kadar devam etti? edecek. Edebilmedi. Vakti tehlikeye oluyor. Tam doktor diyecek tehlikeye yani kendisi deneyecek. Tam düşecek o zaman orucunu açar. Ondan sonra bir bardak su içer. Yani bir bardak şey sulu bir şey içer. Bir az bir çül lokma yer. Ondan sonra orucunu tutar bir de. Bir de devam eder. İkramen Ramazan gününe. Ondan sonra o günü kaza eder. Bu da nedir? Bu da ee, bu da oruç meselesidir. Şimdi gelelim cünnen İskandinavi devletlerde güneş 6 ay sürürse ne yapacak dedi alimler dedi. En yakın şehre kıyas yapacaktır. Bunu da nereden çıkarttılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal meselesinde. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal gelirken diyor ne kadar kalır Deccal yer üzerinde dediler ya Resulallah. Dedi arba'ine yevmen. kırk gün kalır. Yevmin kesenetin. Yer üzerinde Deccal kırk gün kalır. Bir günü bir sene bizim bir senemizden. Ve yevmin keşehir. İlk günü çıktığında bir, bir günü bir sene kadar. Ve yevmin keşehir. İkinci günü de bir ay kadar icedir. Ve yevmin ke cum'a. Üçüncü günü de bir cum'a bir haftadır. Bir günü bir hafta kadar. Ve sairi eyyamihi ke eyyamikum. Diğer günleri de normal günler kadar. Ne kadar? 40 gün. İyidir. Sahabe sordu ya Resulallah dediler biz nasıl namaz kılalım? Namazı nasıl bulalım? Terk mi ederim namazı? Ne yaparım? Bir, bir, bir sen olduğunda ne yaparız? Dedi hayır tercih etmeyin. Kaddürü lehu kadrah. Takdir yapın. Neye göre takdir yapın? İşte ne kadar arada verirdiniz bu normal günlerde Çin namazın arasında öyle bir takdir yapın. İşte onun için alimler diyorlar ki oruç meselesinde de insan ne yapar? Takdir yapar. Gün doğmu batmıyorsa bir şehirde en en yakın şehir sene nedir? Onu seçeceksin. En yakın şehirde gün sadece 3 saat batıyorsa bir de biraz otayında var gün 10 saat batıyor. Sen onu alamazsın. Önce en yakın şehri alman lazım. Evet o kardeşimize diyoruz ki İskandinavi devletlerde gün ne kadar uzun olsa Allah'tan imanını, imanın kaderi, iman ne kadar güçlü olsa o kadar mükellefliği taşır. Ondan dolayı imanın ne kadar güçlüyse güneş uzun Allah'tan e, <clears throat> dilersin. Allah Subhanahu ve teala sana yardım eder. Olabilirsiniz inşallah. Ama tehlikeye düşersen Allah zorluk teklif etmemiş. Orucunu bozarsın ama ne zaman? Oruç olduktan sonra. Ondan sonra orucunu bozarsın. Ondan sonra <clears throat> dedik orucu tutarsın. Bozduktan sonra devam edersin imsaka. O günde kaz edersin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.